Però què te pareció la sessió? Me pareció muy... Bueno, puc parlar en català? Com sí, tant, això? tant. Eh, em va semblar, m'ha semblat Serem molt, molt, molt bona. O sigui, m'ha agradat molt poder participar eh, entitats amb, amb escoles i que puguem discutir. I a més estic seguríssima i convençudíssima de que justament en, en espais participatius és on surt la, la reflexió i et fa, bueno, i et fa pensar en altres coses que no t'havies plantejat. I eh, els continguts de la sessió? Molt bé. Molt bé perquè Mm, tant per la part del coneixement de, de les persones que crec que és essencial perquè el grup pugui consolidar-se com per la part de, mm, de les frases que s'han plantejat que crec que eh, bueno, donen, donen per, per poder anar construint molt o sigui, crec que està molt bé Què tal el reto de construir una guia com aquesta? Uau, jo el veig molt difícil <laughs> jo personalment el veig molt complicat perquè a més D'un costat sí que veig que intentar fer una guia que aterri totes les matèries de l'EPD amb, una, amb una sola guia, amb totes les assignatures és que em sembla ja com bastant, bastant gran. Jo pensava més en la part de competències. Eh, crec que seria més fàcil pensar des de les competències quines coses s'han de treballar a l'EPD que no aterrar-ho tot amb una, amb una guia per cada assignatura, quina temàtica, perquè és que demà igual se'ns queda obsoleto, però això igual també pot ser el primer pas perquè altre, el, el professorat s'engresqui i llavors puguem transcendir cap a una part més, més, més de programa de centre i posta política de, de, educativa. No sé, jo lo veo un monstruo, eh?